IBHK。 IBHK 一台網絡正經台。 Hi，大家好，我係長毛，我而家撐呢個 IBHK 網絡正經台。你依家聽緊嘅係 IBHK 一台網絡正經台。 Hi, I'm Kashi Keegan, and you're listening to IBHK Radio 2. 与你共存共鸣，同你深深呼吸。IBHK 二台网络劲爆台。 This is my dream. 我嘅電話旁邊接通咗陶傑先生，你好。我覺得呢個五千萬呢，當然佢話法律冇問題，但係而家有好啦，我哋電話旁邊香港嘅有公共專業聯盟嘅莫乃光議員。咁呢個當然好嚴重啦，睇下你從邊個角度去話點其實我唔睇啦係我。逼佢，係冇辦法。我每一日都要盡力去完成佢嘅功課。咁你你日日咁樣跑，我冇得休息，長氣咁，佢都會佢都會斷噶嘛。 為民喉舌，仗義執言，八一九二四四八一熱線開放。IBHK 一台逢星期五晚上十點到十一點，歌時的烽煙四起。對於中意旅行嘅人嚟講，旅行嘅意義就等於人生嘅意義。旅行嘅時候，你所見嘅人同你所見嘅事， 都係你人生值得回味嘅記憶。好旅人一個節目，讓大家分享唔同嘅旅行故事，細味每一段嘅難忘經歷。IBHK 網絡電台逢星期三晚十點至十一點，法拉 Jackie 好旅人。本節目只反映節目主持及個別參與節目人士嘅個人意見，與本台立場無關。 好，又翻到嚟我哋嘅瞓身旅行團啦。今集咧又帶大家去京都啦。咦，有一個只係得一個團友，就係、Alice。 Hello，又係我。不過呢個團友好好啊，因為呢幾集咧，佢都跟住我去走訪唔同嘅地方嘅京都一啲細細窿窿嘅地方，去感受呢一個比較好有古樸味道嘅一個地方。好啦，我帶咗 Alice 去咗咁多個地方之後，好似冇帶你去食喎。係啊，我有投訴啊！你行咗咁多地方，一路都冇食過嘢喎。好，我就今集要帶大家去食雲京都。哇，有啲咩嘢食先？好，哇，精彩啦！未精未講之前呢，又要同大家分享瞓身旅遊適宜啦。好啦，今集嘅 concept 咧就係講食， 就係瞓身飲食啦。好啦，食咧其實當然就好簡單，就係滿足我哋嘅誒精神慾望啦。而呢一種食咧，可能好簡單，就係好豪食嘅、好地道食嘅，或者只係純粹係飽自己誒嘅肚餓嘅食法。但係食呢一種咧，其實唔止係淨係咁簡單，係可以追求誒、呃一種誒、呃 有趣嘅食法，即係話我哋食緊呢一個係文化。上次好幾集我哋講緊一種消費文化啊嘛，今次我哋就係講緊食嘅文化。點樣食嘅文化咧？係啦，嗱食咧其實當然就好簡單，就係、誒、譬如你中唔中意食朱古力啊？我都中意㗎係嘛。朱古力其實點解會你會咁中意食啊？其實有原因喺裏面，就係、因為佢裏面係一種誒、物質係令到我哋好 開心嘅，所以我哋咪會中意食朱古力咯。好啦，誒、或者誒、飲可樂啊，可樂又係因為佢哋會誒、令到我哋嗰、個、誒情緒係平靜嘅，因為其實佢都有嗰個開心嘅誒、狀況喺裏面。因此，我哋好似將食係等於一種快樂， 尤其是誒、呃我哋唔開心嘅時候，可能要食薯條啊、薯片啊、朱古力啊，就會因為會提升到我哋嘅誒精神狀態。 或者我哋飲咖啡，點解你會飲咖啡？因為可能你好眼瞓，好誒攰，所以將咖啡嚟提神。冇錯，嗱呢一種就係好簡單直接，就係、誒、透過一種食嘅方法去令到自己開心快樂。 但係食咧其實唔係淨係味覺噶嘛，仲有其他嘅觸覺噶嘛。我哋人唔係淨係得一種味覺，係有五感噶嘛。咁所以我哋去食嘅時候可以去聽，可以去嗅，可以去接觸，即係用五感去食。好啦，好簡單，好簡單。我又問你一啲問題啦。 等你誒、呃再肚餓之後，再肚餓多幾錢肉緊。等我一陣帶你食嘅時候，你就可以瘋狂地食啦。好，問你嗱，你去北京嘅時候會食咩？去北京，誒、其實我就真係唔係好似誒、一般人咁咁熱衷話北京填鴨啊嗰啲咁樣嘅。好老實講，我其實都係食翻一啲普普通通嘅嘢嘅啫喎。但係你都噏到北京填鴨啊，因為嗱 可以係一個 icon 啦，原來食都有一種 icon 啦，即係譬如我哋法國就會想起誒、呃法國蝸牛或者田螺嘅。我哋頭先講北京，我哋會好順理成章就係北京填鴨嘅。我哋去日本就好順理成章就係一定要食海鮮嘅。冇錯，嗱呢啲咪就係除咗我哋去醫自己嘅五臟六腑之餘，就係食佢哋嗰一啲 icon 啦。 咁但係喺誒京都呢一個地方，其實蘊藏嘅文化裏面係唔止係單一種噶嘛，佢哋有好多種噶嘛。譬如可能和果子、茶道，咁呢啲都係一種 icon 嚟嘅。所以咧，未帶你去食京都嘅刺身，我先帶你去食甜品。 點解甜品先咧？因為甜品呢一種嘢好簡單，就係令到你去領悟食呢個文化有幾複雜。嗯，哇，好深奧喎、可唔可以詳細講多啲啊？好嗱，首先就係、誒、和果子，我諗你都聽過，有冇食過先？有，我相信大部分香港人都食過。其實係啲咩嚟啊？你食完之後有咩感覺？ 誒、講真，和果子我就真係誒唔係至愛啦，真係好老實講。誒、因為我就通常覺得係比較甜啦、煙煙韌韌啦，咁但係就唔會話有啲咩特別令到我中意食咯。嗯，其實佢只不過係一啲誒麵粉同埋糖去製造出出嚟嘅一種甜品嚟嘅。咁所以其實誒佢嘅口感係誒、呃、比你係一一杯 誒、呃即係一路飲綠茶就一路食誒和果子，因為佢比較甜，係味道濃好多嘅。咁所以你一定要送誒、呃一種茶去飲啦。咁呢一個嘅組合咪就係一種佢哋嘅食嘅文化咯。咁而茶咧，其實又都係一樣，就係講緊誒佢哋點解會用綠茶，或者去好傳統去 誒、呃用一個掃，啵啵啵啵啵啵啵去搞一杯茶出嚟，就因為佢哋講緊呢一種唔係單係醫圖，而係食緊佢哋嗰種文化修養啊。嗯咁你又試舉例講下點樣？即係譬如以呢個和果子嚟講，點樣楞到佢哋呢個文化修養啊？嗯，嗱，譬如誒，好、好簡單啦，和果子咪係誒用麵粉同埋糖去製造噶嘛。 咁但係原來佢哋製造和果子嘅時候，其實佢哋會加埋四季嘅元素，譬如可能春夏秋冬啦，誒、花誒、鳥啊、雀仔啊、植物啊，然後去感受，即係佢哋用食物去製造呢個意象。即係譬如可能我哋咪去欣賞油畫嘅時候，阿梵高啊、病誒誒 誒莫奈啊，咪好印印象派畫一啲風景出嚟嘅。嗯哼其實佢哋就係用咗食物去印象咗一啲風景出嚟㗎。其實即係佢透過食物將呢個大自然再呈現翻出嚟。係啊，咁所以你變咗每一季去到呢個地方嘅時候，食嘅嘢咪唔同咯。因為誒、呃譬如講緊春天、夏天、秋天、冬天，誒、冬天係 咪 冬天咧，我都已經癲咗，因為真係好凍啊嚇。冇錯，因為四季嘅變化好唔同啊，所以佢哋嘅誒物件都唔同啦。正如我哋之前都講話誒。春天係會睇櫻花噶嘛，咁所以我哋咪會加入咗一啲櫻花元素喺一啲和果子裏面咯。然後可能秋季我哋係會睇紅葉嘅，咁可能佢哋嘅顏色上面咪會黃黃紅紅嘅感覺咯。然後可能冬天 係白雪茫茫嘅，咁所以佢哋嘅和果子咪可能係好白色為主咯。咁其實佢哋就會用咗一種食之以上嘅一種嘅態度去睇呢一種食嘅文化。咁所以誒、呃，當我哋去和果子誒、呃，或者去欣賞呢個和果子嘅時候，其實佢唔係咁簡單俾你擺一嚿食物喺你面前，而佢會係加好多配件， 譬如可能係講緊杯杯碟碟，我哋係先欣賞個器皿，然之後先至去食嗰一個嘅誒、呃、味道。食完嗰味道，我哋要去諗一諗。咦，我哋想唔想像到呢一個風景咧？哇，原來好靚嘅。咁然後可能唔夠，我哋仲要食埋個環境。我會俾你坐喺一個 好 grand、好宏偉、好靚嘅一個好舒服嘅誒和室裏面去食呢一道美味。然之後都唔夠嘅，我哋要去誒、呃、有埋個誒、呃、精神修練嘅。例如可能之前我去誒、呃、試過春江縣咪坐禪嘅，係啊，係啦。咁其實完咗之後咧，就會食一道和果子。 咁佢就係等你嗰個禪修嘅狀態更寧靜，更可以沉澱自己。咁就會俾一道綠茶同埋誒一個和果子，咁你先至去享受。離家果腹個狀態係咪好深啊？係咪好覺得喂食嘢啫，使唔使咁麻煩啊？等於我哋 誒篤一串魚蛋啫嘛，我使唔使要揾一支好靚嘅竹籤，慢慢篤入去？嗱，我哋先欣賞呢支竹籤，哇，好靚啊！然之後我哋要去欣賞，哇，好圓揼哚嘅魚蛋啊！然之後我哋就去咬。哇，好彈牙啊！跟住然後，哇，啲魚汁爆出嚟啊！咁然後我哋食嘅時候係咪會多咗一啲層次咧？其實佢哋京都人，我諗誒， 俾、呃、我感覺佢哋係唔係要醫肚咁簡單，係要醫緊我哋思想上面嘅一種狀態。其實你所講咧，就令我諗翻起而家好流行所講嘅禪食咯。係係咩嚟嘅咧？我未食過喎。其實我又覺得真係唔係話咁複雜嘅， 但係咧就講嚟講去都係講翻點樣提升我哋精神嘅層次咯。嗯，我哋中國人最興講一句食不言，寢不語噶啦。耶！咁其實誒禪食講緊嘅其中一個誒。一個元素啦，或者其實一個狀態就係包括就係禁語啦，好似你喺寺院入邊唔可以講嘢啦，誒寺院唔可以影相啦，齋堂入邊誒嘅時候食飯，我諗你都應該誒睇到側邊嘅僧人都係 禁語，都係冇出聲嘅咯。唔出聲嘅係啊，其實當然佢哋誒呢個禁語係一定有一個原因啦。係咁除咗呢一樣嘢之外，就係其實。心無旁騖，就係、是嗯、當時其實係講緊你個念頭，嗯、你食嘢就食嘢，嗯、就唔你知我哋而家啦，都係一路望住電視或者望住手機，哎、其實用個手機嚟送飯，哎、但係誒、呃，我哋根本就係體會唔到食物嗰種真正嘅味道。咁、嗯、除咗呢一樣嘢之外，譬如誒、呃，我哋要慢慢品嚐啦。嗯、 當我哋真係可以放下我哋誒、呃、平時做開一啲咁嘅俗務。嗯好靜心咁樣去品嚐每一口飯，或者好似頭先你所講，嗯、每一啖茶，係其實食出嚟嘅味道一定唔同。係係啊，即係譬如好似你頭先咁講，我都有好多疑問啊！即刻即係誒、呃、有陣時，我哋點解食嘢係要傾偈咧？但係因為我哋要溝通嘛。咁 如果我唔同人溝通，同咩溝通咧？就係、是、同食物溝通啦。即係喺京都就係好似你頭先講緊個禪。食都有呢一種嘅意味，就係、是、你而家係同緊個食物去溝通，去享受緊呢種食物，而呢種食物唔係單憑誒俾你醫肚餓，而係俾你去感受呢種食物點解會 嚟自咧？即係點解 佢會存在喺呢個狀態咧？咁所以其實即係誒好有趣嘅，我覺得京都除咗我哋要食和果子之外，我哋就會體會埋佢隔離嘅配角茶。所以茶咧，原來喺京都裏面咧都好流行噶，即係可能誒有好多好出名嘅誒、呃茶嘅 店鋪啦，即係誒、呃譬如可能有一間咧，我都特登去慕名去體驗，就係、叫做誒、呃福壽園啊。咁呢一個咧，亦都係即係好好彩係關西大使陳俊偉就帶我去體驗啦。咁呢個茶館咧，其實係講緊好耐歷史，係一七九零年已經存在一個茶店嚟嘅。咁佢嗰個茶咧，其實誒、呃都係誒、呃、綠茶。 咁有冇話好特別咧？其實可能我試過好多間唔同嘅綠茶，我其實都會覺得只不過係同一種味，有苦苦甘甘咁樣嘅感覺。咁誒、呃可能一啲專門飲開茶嘅人士，可能佢哋會分出到嗰個味道，但係對我呢啲好誒初階嘅人士嚟講咧，其實我就唔會分得到佢幾咁特別。只不過我就會覺得，哇！呢間誒店鋪 係有成百里百幾年歷史嘅時候，就會覺得，哇！我飲咗呢一個綠茶都覺得好好有文化氣息啊，好似飲緊一種歷史嘅味道喺裏面啊！即係已經唔係再講緊誒茶係解渴，而已經係講緊我同茶有冇產生一種關係咯。咁而我誒喺呢一個嘅誒、呃、體驗裏面咧，其實我就係有一個嘅茶藝師傅。 咁首先咧，我哋要去學習，因為我哋係坐喺一個傳統榻榻米裏面㗎。咁咧，我哋首先就要點樣去開開門？開門，即係好簡單，就係可能誒、呃我哋嘅左手按住嗰、個誒、呃、扇門去拉，拉完之後，我哋坐嘅坐姿要面向嗰、個、呃、空間，然後可能我哋要誒、呃入去 誒呢、個空間之前咧，我哋誒唔可以係企高嘅，我哋仍然都要坐下嚟去入。然之後，我哋要轉身再閂翻道門。其實呢個工序可能已經係講緊幾分鐘嘅狀態，因為我哋要去學習，就係我哋要去開始進入呢一種嘅感感官上面嘅體驗。好啦，我哋完咗之後咧，我哋就開始去先欣賞 呢個空間。因為佢哋原來以前佢哋咧係會特登搭建一個茶屋去飲茶嘅，所以我當然而家可能今時今日我哋已經唔再揾到地方，因為而家講緊地幾咁貴先得㗎，即係你要搭一間茶屋係幾咁奢侈嘅，咁所以咧其實可能已經唔再有咁嘅茶屋，而係可能喺一間屋裏面去劃一間房出嚟， 所以佢哋咧就仍然要堅持你先欣賞呢間屋空間。呢四個牆，哦，誒、誒，然後可能係誒冇燈嘅，係透過自然光，誒、透過陽光咁樣曬入嚟，係有一啲光。好啦，我哋欣賞完之空間，我哋就要欣開始欣賞空間裡面嘅物件。空間裏面嘅物件係啲咩咧？字畫，可能有花樽。咁我哋就先欣賞字畫、花樽。 哦，原來山就係山，水就係水，人就係人。哦，原來就係咁樣嘅啫。好啦，欣賞完之後，哦個花樽，哦好靚喎，好修長喎。哦，原來係咁樣嘅。好啦，欣賞完之後，師傅就開始入嚟咯喎。入嚟佢開始咧就會同你誒、呃鞠躬啦，因為我哋係誒誒輩份比較低，所以我哋鞠躬咧一定要好誒 誒九十度角咁樣啦。好啦，鞠完躬之後咧，師傅其實都未同我傾偈嘅喎。其實應該咁講，其實師傅一路都冇同我傾偈，係因為佢要你去欣賞成個狀態。好啦，佢咧就開始誒、呃煲水啦，誒、抹碗啦，然後抹碗咧又好仔細，誒三百六十度抹勻勻佢啦，好似潔淨咗個碗喎。然之後咧開始 誒、呃用煲咗嘅熱水去 誒綠熟誒應該話係誒誒消毒嗰啲誒物件啦。好啦，然之後嗰啲水唔要咯喎，又再攞一啲新嘅水開始去加綠茶粉，開始去攪勻啦。攪完攪勻之餘咧，佢哋又有好多嘅姿勢就係誒誒，其實成個嘅感覺就係佢係欣賞緊每一個工具器皿碗。 所以之又花咗一個時間完成咗呢碗綠茶，好簡單一杯綠茶。好啦，由佢喺誒誒，因為佢嘅座座位同我距離有一段距離㗎，因為佢係需要誒、呃有一個空間去誒、呃、燒水啊誒、呃、溝綠茶啦咁樣。咁然之後咧，佢 由佢嘅位置再行埋嚟我嘅位置咧，亦都好似一個表演嘅狀態，就係、誒、一啲動作，因為佢都係唔係起身嘅，佢都係用一個跪姿嘅狀態行入嚟，去我到面前。好啦，然之後佢就會揸住嗰個綠茶，再俾到你誒身誒即係面前。而嗰個動作咧，亦都係你係先欣賞緊嗰個綠茶盛在嗰個器皿。好啦，去到我嘅時候， 我就要用一個踏隻嘅心，就誒誒攞住呢個綠綠茶，又係用一個動作，好似三百六十度咁樣，先自己望完，再俾到師傅望到，然後我先至誒開始飲。咁然後飲嘅時候咧，唔係大大咁飲晒佢喎。雖然嗰杯綠茶可能只係好簡單一細杯仔，但係咧你先飲一啖，去感覺呢個味道先。 好啦，然之後再飲第二啖。個第二啖嘅時候咧，個味道唔同咗，因為你第一啖飲嘅時候可能好 fresh，可能個味道好重。好啦，因為你個口腔已經係誒啷勻咗第一浸嘅綠茶味，之後再飲第二浸嘅綠茶，個味道又唔同咗，可能再出好多。好啦，然之後我哋就開始去誒食、 一個和果子啦。咁然後我哋去切嘅時候又有動作嘅喎、我哋先欣賞嗰個竹籤，然之後切嘅時候，我哋就要欣賞緊切嘅動作，我哋再欣賞緊切完之後嗰、個形態唔同咗，可能原先一個和果子係一個花嘅狀態，切完之後咪會開花咯。咁所以我哋切完之後，其實嗰和果子裡面係有誒、 呃另一個嘅誒圖案喺裏面，所以切嘅時候你會睇到，咦有另一個形狀啦。咁我哋又去欣賞，欣完賞我哋誒、呃要食。佢其實佢哋有少少似誒外國人誒、呃用刀叉個原理，就係我哋唔係要大啖去食，我哋要切一小角先至擺落口。然之後我哋食嘅時候咧，其實如果我哋有即係所謂學過禮 餐桌禮儀嘅時候，我哋食嘅時候係唔出聲噶嘛，我哋唔可以俾你聽到係唔聽得噶嘛，我哋係要喺裏面慢慢品嚐，跟住先吞落肚。其實有少少似就係佢用一個小嘅竹籤去切割嘅時候，一小塊嘅和果子就擺落口食。好啦，食完之後。你因為比較甜，咁你咪可以再飲綠茶咯。好啦，成件事我哋就一個好長嘅時間，我諗大概都有三十分鐘 喎。即係我食一個和果只係用三十分鐘嘅狀態去食，咁然後一飲完之後啦，咁跟住咧，其實呢件事就完。咁你咧又要用一個狀態，就係我哋入嚟嘅時候咪要一個櫃嘅坐姿慢慢入嚟，我哋亦都要一個櫃嘅坐姿慢慢出去，又要閂門跟住閂門。好啦，成件事咧就可能即係講緊成個鐘頭啦，即係咁樣。咁其實我冇同師傅交流嘅喎。 所以其實誒、呃我係唔唔唔認識呢一種文化，誒嚇、原來就係咁噶啦。哦，咁我係喺嗰一個鐘頭裡面，我都未試過咁肚餓係鼓聲，係因為明明食嘅時候可能係 講緊一分鐘就食完噶啦，你就將一分鐘變成一個鐘頭，啊好肚餓！我而家講完之後，我都覺得我鼓聲，一定要食宵夜一陣。我想問下咧，你除咗有呢個咕咕聲嘅肉體嘅感受之外，成個過程你最深感受係咩咧？其實最深感受係欣賞嗰個食物同埋嗰啲器皿，同埋嗰杯綠茶。因為可能我從來都未試過要欣賞嘅，即係可能平時誒阿、媽煮完餐飯， 哦，咪就係咁咯。但係原來我應該要欣賞，唉，原來可能阿媽背後用咗咁嘅心機去煮嘅喎，或者我哋每一次去食一道菜嘅時候，哦，原來係應該咁樣去感受嗰味覺嘅喎，唔係唔誒，然後可以聞下佢香唔香啊，臭唔臭啊，誒甜唔甜啊，苦唔苦鹹唔鹹啊，然後可能再觸覺嘅時候，我哋個脷點樣去感受 佢呢個食材咧？所以其實完全俾我感受感覺就係唔係淨係味覺咁簡單，而係即係用晒五感噶。即係我覺得原來食一道嘢嘅時候，真係會食到嗰種五感嘅時候。咁當然完咗成件事嘅時候，其實師傅都覺得我應該有好多問題，所以佢都會佢都會誒、呃因為佢都會離開咗個茶屋噶嘛，因為佢。 我哋成個動作佢都會離開噶，咁所以其實佢之後佢都翻轉頭問我，其實你係咪會有一啲問題想問我咧？咁樣我話係啊，我有好多問題，因為我唔明白點解要食一餐嘢要去咁花費神。其實當我自己講嘅時候，我都會明白，其實原來我就要欣賞咯，即係因為我哋每一次去食嘅時候，就係誒好快快速，或者我哋同你傾完偈，跟住就食完俾錢，拜拜。 但其實我哋唔會去諗，其實嗰個師傅用咗幾多心血去製造呢一個食材出嚟。可能佢煮呢碗拉麵，原來可能佢講緊嗰個湯底係煮咗五十年嘅。咁可能我哋飲完之後，我哋都唔會去覺得吓呢個係有五十年嘅誒拉麵湯底嘅咩？然後可能佢會加咗誒豬骨啊，加咗好多唔同嘅肉去熬出嚟。咁可能我哋食完之後啪啪咯有就走，其實從來都冇去。 誒多謝或者去感覺啊，佢製造呢道食材係有幾幾花精神時間，其實我哋從來唔會咯。咁可可能好簡單，食呢個和果子，我就真係明白到原來我哋食一個食材係唔應該咁簡單去食完就走，而係應該去慢慢欣賞。所以之後當我有機會， 誒唔係再食和果子嘅時候，或者食其他嘅菜式時候，我真係會去花時間坐低去慢慢去享受咯。所以其實誒、呃、原來我哋食緊嘅嘢唔係淨係齋食咯，而係可以去感受咯。所以你你平時食嘢，你會唔會三分鐘就食完㗎？誒、真係好睇情況。我最記得試過有一次我自己食嘢， 我食一碗好細嘅飯，係我都食咗一個鐘，真係誒。因為唔好食開心唔係唔係，係真係慢慢享受啦。即係飯有飯香，好似阿麗阿麗梅姐咁樣話，雞有雞味，豬有豬味，飯有飯味。 誒、其實唔單止係食到嗰、個、誒食材嘅本身佢嘅味道啦，另外你食嘅時候，你身體嘅狀態或者你嘅感覺咧，對周圍嘅事物其實都會有唔同嘅反應㗎。嗯，冇錯，尤尤其是誒誒嗰個師傅都仲誒要我去一先欣賞個空間。其實我都覺得原來我當去到唔同地方嘅時候，我真係好八卦嗰個空間係咩狀態，即係可能原來佢嘅佈局係咁樣。咦？ 有咩客人入嚟咧？誒、通常係當地人啦，男人多啊定女人多？開始好似做緊一個研究咯喎。呢個你真係職業病。即係開始，咦？哦，原來嗰、個、呃、餐咧係咁樣，跟住可能我又會再八卦就係佢哋嗰個醬料，因為原來有好多師傅佢係想你食第二道嘅感覺，就會 加一啲醬料，可能七味粉啊，誒佢哋自己溝嘅一啲醬料加入去嘅時候，可能你原本食緊嗰個味道嘅時候，原來可能係呢一種味道。當你再加呢啲醬料嘅時候咧，就會另一種味道，佢就會再令到你去提升另一種嘅口感。所以當我誒、呃、學完呢一種和果子呢一種嘅誒、呃、或者呢種茶道啦， 我就會開始認識咗，咦原來我食緊呢一樣嘢嘅時候應該點樣去欣賞。反而咧，我仲嗯有啲想問，係其實係頭先咧，你話你問咗個師傅好多問題，嗯係。咁你記唔記得問嗰啲咩問題？我問咗誒誒師傅點解我要欣賞個空間咯？咁師傅就係答我就係因為以前有一個咁嘅歷史，誒、起一個茶屋其實唔係誒有誒普通人起到嘅，咁所以佢可能係要真係請 誒、一啲專門嘅師傅去搭建，同埋嗰啲師傅唔係淨係起屋嗰啲師傅，而係要識得誒。 起茶屋嘅師傅，因為佢哋係要再兼顧好多樣嘅嘢，譬如可能嗰個物件係要燒水，佢應該點樣擺放，所以原來我哋要留意好多嘢咯。好啦，然後我哋再留意嗰個空間嘅佈局，就係譬如嗰個字畫，我記得嗰個字畫就係寫 誒、呃山就是山，水就是水咁樣，即係其實我都覺得就係、我我鬼唔知山就係山咩，但係原來佢就係俾我要思考山其實原來係咩形狀先？係一個金字塔形啊、四方形啊、圓形啊，即係原來誒、呃有冇樹喺裡面啦？然後係草啊，定係燒咗山頭啊？即係原來有好多狀態噶嘛。咁你就開始去去思考就係、誒 原來嗰個物件係唔係咁簡單嘅？正正我哋食嘅時候都唔係咁簡單咯。所以我哋等一陣翻嚟下一節，我就會再帶大家點樣食文化。好，一陣再見啦。拜拜。 IBHK 不平一鸣。 IBHK 一台网络正经台。 Cause this is my life, this is Hi, I'm Kashi Keegan, and you're listening to IBHK Radio 2. 与你共存共鸣，同你深深呼吸。IBHK 二台网络劲爆台。 This is my dream. 地震高岗，一派西山千古秀；门朝大海，三河合水万年流。 古壇天地會，主持二流分析員歌神許志深、小 J。逢星期日晚上九點到十點，IBHK 網絡電台同你總結一周市況，預測周一開市。本節目只反映節目主持及個別參與節目人士嘅個人意見，與本台立場無關。 好，又翻翻嚟我哋嘅瞓身旅行團，我係曾建華，我嘅女團友係 Alice。 Hello， Hello，咦？誒頭先我哋就講緊和果子，咁嚟緊我快啲延續佢先，因為咧其實和果子好有趣，就係可以 DIY。吓？點 DIY 啊？因為你可以去報名，報名咧就係其實大概誒、呃有 誒好、多唔同嘅店鋪都會有呢啲嘅可能一誒、呃千零 yen 啊、二千 yen 咁樣去報名，咁佢哋就誒、呃分時段嘅，但係一定要預早，可能大概半個月之前一定要預約，因為佢哋誒要去 prepare 啲材料同埋預嗰人數。咁其實嗰個和果子好簡單，就係咧。你知和果子就係麵粉加糖啊、誒、小麥粉啊，即係溝埋嘛。其實佢咧就會預備咗一啲食材俾你， 咁你就好簡單，就係根據佢嗰個食材去誒，或者根據嗰個師傅嘅指令去做啦。譬如可能好簡單，就係你首先將其中第一嚿嘅誒麵粉團就擺落個掌心度，搓成一個圓形先啦。然之後再擺第二個麵團就擺入去，好似一個心啦。然之後再去誒、呃好似誒、呃我哋包水餃就合埋佢喎，搓成一個圓形， 形成一個球體先啦。好啦，呢、一個就係一個基本形狀。之後你就可以利用呢個形狀去製作唔同嘅圖案啦，即係可能一個花嘅形狀啦、誒梨嘅形狀啦、一個誒、呃香蕉嘅形狀啦，都得嘅。咦？咁你真係親自試過噶咯喎？我親自試過啊，同埋好好玩啊！因為誒、呃，當我平時食和果子嘅時候，我會覺得咪又係糖，或者係甜， 仲有啲咩可能性啫？但可能當你自己親手試整個嘅時候咧，個味道好唔同咯。咁首先你要大概花一個鐘頭到至兩個鐘頭咧，因為有一啲可能一個鐘頭 D.I.Y，有一啲可能兩個鐘頭 D.I.Y。咁你就係、呃用佢嗰啲工具去製作 咁其實好簡單嘅，嗰啲工具其實基本上我哋屋企都揾到嘅，其實唔難嘅。 咁同埋好似我哋平時細路仔咧，記唔記得嗰啲猜麵粉公仔啊？記得其實有少少似嗰個原理，就係、你只係利用一啲工具同埋一啲手藝，去令到嗰個形狀好靚、好特別。只不過佢係因為佢溝住一啲可能係佢哋嘅誒食材嘅顏顏色粉，令到嗰個每個麵粉團都有唔同嘅色彩咯。當你溝出時候， 佢咪可能有一個漸變嘅顏色，或者你切嘅時候可能有個心喺裏面嘛，咁你咪會覺得好豐富啦成件事。咁然後嗰個製作咧，通常都會製作幾個簡單嘅和果子嘅，因為誒、呃你知一個價錢冇理由淨係製作一個和果子噶嘛，咁所以佢哋通常都會誒、呃、製作幾個和果子，咁然後製作完之後咧，其實咧你就會現場食， 因為佢都會同大家一齊分享呢個和果子。咁你可能誒嗰、呃嗰個和果子咧就係、你買嘅時候梗係好靚啦，你自己整嘅時候梗係岩岩慘慘噶嘛。咁但係可能因為咁嘅時候，你就會覺得誒、呃有自己個人情味嗰個味道喺裏面，會覺得咦好食好多喎、係因為其實你買嘅時候同你製作嘅時候嗰啲食材係一樣噶， 但可能因為你自己去製用一個鐘頭嘅時間去搓出嚟嘅時候，你就會覺得誒嗰、呃嗰個食唔係食緊自己手汗啊，而係而係食緊我用咗我自己心機去製作呢一個係只有我獨特嘅和果子味道。哦，咁我喂揾次你整俾我，我哋試下好啊，都揾次整俾你食啊嚇！希望你唔會食完之後會覺得 誒食、到我啲汗味。誒，我諗應該唔會嘅。係啊咁咧嗱，呢一個咧就係其中一個嘅誒、呃有趣嘅玩法咯。咁我覺得有下一次你哋去京都旅遊嘅時候，都可以去體驗 DIY。另一個咧，我就覺得係誒、呃因為誒、呃京都和果子係一個文化嚟嘅，因為原來佢哋 送禮係必備嘅佳品嚟㗎，即係等於我哋新年咧，你咪會去買曲奇餅啊，或者金沙朱古力嘅。咁佢哋其實就會買和果子送禮嘅。咁所以變咗咧，佢哋和果子係七彩繽紛同埋千變萬化，有透明嘅和果子都有，因為係加咗佢哋一啲誒獨特嘅食材，令到佢好誒半透明。即係尤其是夏天係一個好熱嘅地方，咁所以透明咪會啱晒咯。咁誒、呃因為咁樣咧， 佢哋就有好多唔同嘅店鋪，咁我就去 search 咯喎。咦，京都有冇百年嘅老鋪咧？然後有冇一啲係誒有趣嘅誒、呃和果子店咧？你估唔估到我揾到有啲咩和果子店？嗯，你首先就一定行啲老鋪噶啦，嗯然後咁會唔會又行啲特別誒、呃新潮嘅鋪咧？有 誒、呃，當然咧誒誒新潮嘅鋪咧，其實佢裝潢比較特別嘅，咁同埋佢誒有少少係可以係誒唔係飲綠茶，係飲綠茶咖啡或者咖啡。咁呢啲鋪頭咧，其實特別嘅地方咧，就係、已經係撇除咗嗰種傳統嘅茶道文化，而係加入咗西方嘅元素咯。咁誒、呃譬如其中有一間咧，就係、誒。 飲呢、個，你記唔記得我哋曾經有一集咪講緊經美人嗰化妝品嘅？係嗰個都有一間餐廳。係啊係啊，咁嗰個餐廳就係飲嗰個經美人綠茶嘅咖啡，就加個和果子。咁其實咧，你問咧就有冇特別咧？其實咪又係一樣，只不過係飲緊嗰個氣氛咁解啫。咁我另外咧係 check 咗一啲誒誒百年歷史嘅和果子店啦，亦都試過啦， 亦都去咗一間係皇室御用嘅和果子店。嗰間就矜貴啦，有金箔㗎。我都有啲印象啊，因為睇過啲圖片咧，哇！老實講，我睇見我就真係誒唔捨得食咯。因為好矜貴，同埋因為誒誒唔係講緊個價錢矜貴，而係講緊嗰個感覺好矜貴，因為係誒佢哋可能係講緊已已經係 N 年代 嘅誒、呃、歷史朝代嘅人物，其實都會去食和果子店，所以呢一間老鋪咧都已經可能已經有幾百年歷史，可能去到今時今日咧，佢唔係除咗皇室御用之外咧，係有一啲誒、呃寺廟都會御用㗎，即係可能佢有佢係會特別製作嗰個寺廟嘅和果子，即係可能誒、呃譬如可能誒誒、呃呃金閣寺有金閣嘅嘅和果子， 咁然後可能誒誒、 誒皇室嘅寺廟，唔係誒誒皇室食嘅嘢又唔同，即係譬如可能啊頭先講緊有金箔嘅字誒誒和果子啦，亦都有一個係誒誒雲嘅龍雲，一個叫龍雲嘅和果子，就好似一個龍嘅狀態，其實係一個誒、呃、雲層嘅感覺。咁佢咧就係、誒、包住就係誒話你食緊嘅時候，其實 唔係食緊嗰個和果子，係食緊嗰個層次、嗰、個變化。咁所以你誒食嘅時候，哇！即係估唔到原來單單一個甜品咧，你可以係食好多唔同嘅感覺咯。即係呢個係我估唔到京都係咁細緻㗎。單單睇佢嘅設計咧、裝潢咧，我覺得已經係一件擺設咧，唔似一件即係你會真係唔唔點忍心將佢放落口咧。係啊，所以其實嗱， 你講緊嗰個和果子誒、呃、視覺，我哋食到啦；味覺我就都講緊個甜味啦，空間即係個觸覺啦，仲有一種咧就係、嗰個文化歷史啊。因為如果我唔食過嘅時候，我唔知道原來和果子係有 terms 㗎。原來佢哋咧係有分三種嘅，一種咧就係叫做生果子，一種就係乾果子，一種就係半生乾子。 你會唔會理解咩叫係生果子啊？咦？咁我我好直接咁就會諗到一啲諗到，譬如你好似我哋誒、呃、買一啲誒、呃、乾果啊，或者係嗯咁本身未曬乾嘅生嘅一個，即係原本平時我哋譬如買一個梅，係或者買一啲乾咗嘅梅，即係咪係咪呢種意思咧？啊啊，都可以咁理解。其實係係講緊水分啊，即係誒、呃如果水分多就係生果子，水分少就係乾果子。 咁如果咁啱係介乎喺中間，佢哋就叫做半生果子咯。咁所以你買和果嘅買和果子嘅時候，其實佢都會有標明係生果子、乾果子嘅。咁你就會留意下，咦？如果你誒成日冇飲過水，不如你試下買一份水分多嘅生果子食下啦。咁個味覺上有咩分別咧？其實咧，我覺得係誒軟滑啲咯，因為你多水分同埋 冇乜水分，其實個質感係好唔同咯。即係你會如果乾身嗰啲，你咪食到嗰個麥嘅味道咯，即係誒麵粉嘅味道咯。如果你水分多嘅時候，其實你嗰個 煙韌嘅程度咪會多啲咯。其實有少少似我哋猜雲吞麵粉團咁樣，其實多水分同埋少水分嘅狀態。哦，咁佢哋真係好講究喎。好講究㗎，所以其實誒、呃有機會，我覺得大家應該要試下去體驗和果子，你就會更加去食嘅時候就唔會再誒、呃、咿牙鬆講，搞錯啊咁貴㗎一個 誒、呃手掌冇手掌咁大嘅和果子要賣成七十幾蚊港紙，我做乜要咁貴去食咧？當你可能做完 D.I.Y 嘅時候，你個感覺就好唔同啦。嗯，你令我諗翻係我哋嘅糯米糍啊。耶其實都係誒、呃一樣係煙煙韌韌。哎呀，講起我好好肚餓。咁仲有啲咩可以介紹俾我哋咧？係嗱，京都咧當然一定要食 拉麵啦。應該咁講，日本唔可能唔食拉麵同刺身。京都咧其實當然誒、呃刺身，我覺得誒、呃可以食，不過有樣嘢咧就係、豆腐鹽。豆腐燕係啦，佢哋係食豆腐，其實好有趣咧。佢哋誒嗰個豆腐咧係用一個紙，即係誒、呃好似我哋火鍋咁樣，不過佢係擺張紙。如果紙咧係唔唔易燃燒嘅，咁所以咧佢 個火喺下面，然後嗰紙上面咧就係剩咗個水同埋嗰啲豆腐。咁呢啲咧就叫做誒誒誒湯豆腐啦。咁佢哋因為豆腐佢哋係好着重嗰、個。誒、用仲係用傳統磨出嚟嗰種黃豆去製作。其實佢哋嘅豆腐同誒、香港嘅豆腐咧有啲分別。佢哋有一種咧係好黏性好強嘅，一種咧就係 唔黏性係水分好重嘅。水分好重嗰啲咧就似我哋平時食緊嗰個豆腐花，但係我哋平時食緊嗰個豆腐花會咪咪會加糖水嘅。係啊，佢哋就唔會加糖水，佢哋會加醬油或者係誒誒 wasabi。哦，咁其實我哋都有一種鹹嘅食法嘅。係啦係啦係啦，因為類似咁佢哋咧誒就會溝呢一種嘢誒，好、特別之處咧，佢哋係會真係淨係食豆腐噶， 成成個料理係豆腐宴。好啦，然之後有一啲咧係淨係食豆， 就唔係豆腐喎，係豆腐未變豆腐之前嘅豆。你意思係所有菜式都係豆？係啦，係啦。有冇相睇啊？好，我會誒、呃分享喺我嘅專業 freetraveler.com。咁然之後咧，誒呢一啲食材咧，誒、都貴嘅，即係我諗講緊係誒 百零二百蚊港紙啦，即係唔平㗎。即係可能我哋喺街市買個一磚豆腐都係十零廿蚊啫嘛。咁但係頭先你講，譬如無論佢係全豆腐宴啦，嗯或者全豆宴啦，咁其實佢都係利用唔同嘅煮法啦，定抑話有啲咩特別咧？誒唔、同煮法嘅，咁其實誒、因為佢哋嘅煮法其實誒、我覺得有少少似我哋中國人好中意食原味嗰種感覺，因為我哋咪話誒，譬如可能要 食海鮮，要食蒸海鮮，唔係用炸海鮮，係因為我哋要食到個魚個質感同埋嗰種海鮮嘅味道。其實佢哋都會有呢一種誒誒、意思喺裏面，就係我哋食豆腐係要食豆腐嗰個味道，所以佢哋。唔唔似我哋可能唔似我哋豆腐花加糖水，佢哋真係淨係淨係清水，你先至可以食到豆腐嗰個味道。黃豆係咪咁重咧？ 個水分係咪咁濃咧？咁你就會覺得哇，原來食個豆腐係咁講究嘅。咁先至真正品嚐到真正嘅豆香喎。係啊，咁所以有機會真係要帶大家去京都一趟。好，等我計劃下帶團先。幾時啊？誒、等我計劃下，希望可以盡快起行，然後真係帶大家去京都一轉。 然之後咧，除咗京都豆腐宴之外咧，另一種咧就係誒冇理由唔食拉麵㗎，即係你大阪又要拉麵，誒、應該話日本全國好好着重拉麵，你冇理由京都唔食拉麵，咁京都都有拉麵店嘅。咁然後佢哋都有講緊係用醬油拉麵啊，定係純湯底嘅拉麵。其實佢哋就會好分開，就係個湯底個質感。 咁拉麵咧，佢哋都有分，就係係咪手手手手做嘅拉麵，定係機器做嘅拉麵。咁佢哋如果手做嘅拉麵咧，係會貴啲㗎，或者嗰間鋪頭賣嘅嘢係會貴啲。然之後佢哋嘅湯底究竟係誒講緊係咪有歷史嘅湯底？我哋誒、呃譬如可能我哋平時去一間雲吞麵店，嗰、個師傅都話係陳年湯底嚟㗎嘛。其實 京都都會有呢種狀態，就係、嗰個湯底係咪夠濃夠歷史，然之後佢係用咩熬出嚟？佢係咪用新鮮熬，定係一路慢慢老火慢慢熬？好啦，咁你我哋咪頭先咪講緊欣賞嗰個食材嘅，所以你去到嘅時候。好老實講，你真係要飲晒嗰個湯底，因為對佢哋啲師傅嚟講，呢個係尊重佢哋嘅文化，係因為即係話你欣賞佢個食材。 如果你唔飲晒個湯底，即係你唔尊重佢食材啦，咁即係我煮得唔好味，咁我就應該要再煮第二碗再好味嘅嘢俾你食，即係咪呃飯食咧？你有冇試過先？誒，其實咧我就未試過嘅，即係我未試過呃飯食嘅，我就基本上真係試過飲晒啲湯底，即係乜都唔剩嘅，因為我都覺得誒， 唔、係因為個價錢貴啊，而係我即係覺得好好味啊！即係我真係未食過咁好味嘅湯底，同埋未食過咁彈牙嘅麵條喎，同埋尤其是可能佢再講埋嗰啲配料，可能係用叉燒誒誒誒食材啊，定係誒燒肉嘅誒誒燒雞啊，定係點樣咧？其實佢哋都有好多唔同配料噶嘛。就算佢哋講緊海鮮、鮮蝦、誒、呃鮑魚咁樣 擺落去嘅時候，你個味覺已經又唔同咗啦。咁所以你個湯底真係好味道，你一定要飲晒。咁京都嘅拉麵咧，你覺得同其他即係日本其他地區有咩分別咧？誒、呃其他地區嘅拉麵咧，其實我覺得係誒、呃味道濃唔濃嘅分別。其實你問咧，我覺得京都真係有少少嗰種古樸嘅質感，就係比較誒、呃清純簡單，味道唔係好濃烈嘅。你係慢慢去 細味出嚟嘅，即係如可能其他城市嘅拉麵咧比較咧係真係可能質感唔同啲。味道比較濃烈啲，然後可能嗰個湯體嘅油份可能好重啲，即係有好多唔 即係感覺上面，我覺得京都拉麵係比較比較淡嘅，但係、但係你係要慢慢去細味呢種淡雅嘅味道㗎。 即係淡得嚟比較細緻啦。係啊，所以我覺得誒、呃又有佢嘅特色咯。咁誒、呃、當然嗱，京都咧就好多食店嘅，基本上你就算求其橫街窄巷走去一間咧，都話係有幾十年歷史嘅。咁所以基本上你唔會食唔到一個唔好味嘅誒誒拉麵嘅，因為如果唔好味拉麵，佢哋就會執笠噶啦。因為真係 誒、呃、競爭，其實你問咧，我覺得佢哋競爭係比香港係更大，因為可能講緊同一樣嘅食材已經有百幾間店，咁你要喺喺一個咁嘅地方立穩陣腳嘅時候，佢必須要個味道係一定好出眾。所以其實你唔擔心食唔到好味嘅嘢。咁如果你可能誒唔係夠時間咧，就可以誒、呃分享延伸瞓身情務，就係、 喺京都車站就有一條拉麵嘅街，咁喺誒嗰個車站上面嘅十樓左右度啦，咁就成個拉麵街咧就係、食拉麵嘅，咁佢就集中咗好多唔同嘅拉麵，即係譬如可能有博多拉麵啊、九州拉麵啊、京都拉麵，咁就有好多唔同拉麵，咁所以你咧就可以由朝食到晚，淨係食拉麵你就可以食出個質感啦。 咁你食咗咁多京都拉麵咧，嗯有冇一碗你覺得最特別嘅咧？有就喺四條裡面嘅醬油拉麵。點特別法？其實嗰醬油拉麵咧，佢係辣㗎。其實你辣嘅時候咧，應該係食唔到嗰、個、呃、肉嘅質感啊，或者個湯底嘅味道。但係反而因為佢辣咧，係吊到嗰個肉嘅鮮或者個湯底嘅純， 所以咧其實嗰個拉麵係我誒食、過最有感覺嘅拉麵。又或者係因為我好多時候去到嗰啲拉麵店，未必遇到同我傾偈嘅師傅或者職員，而嗰間拉麵店咧，誒、好好彩就係嗰、個、誒服務員係嚟自國內嘅誒 嘅畢業生啦，佢就喺日本讀書，然之後咧佢就誒、開始喺嗰度打工。咁就已經好似當移民咁嘅狀態啦。咁可能好好彩就係有機會同佢傾偈嘅。咁當我食呢碗拉麵嘅時候，我就會覺得嗰個拉麵已經唔係再單純我食，而係食到啊原來聽到一個故事，就係可能佢係嚟自 誒、呃、內地嘅一個女仔嚟到呢度打誒、呃、讀書，然之後打工。咦，你就會多，你就會覺得嗰個質感好唔同咯。咁所以有陣時，我覺得誒誒、呃呃又或者係因為我嘅心態好八卦，好多口成日都去問嘢。咁當然我都會睇情況嘅。去到嗰間店，可能好好感覺唔係俾我 發問機會大嘅時候，咁我當然好靜靜地慢慢享受我呢一碗嘅拉麵啦。但係如果唔係喎，咦？誒好熱鬧喎！呢個拉麵店，咁即係有機會我可以去問問題啦。咁有機會我可以去同佢溝通啦。咁我就會覺得，咦，我就應該一定要去打爛山門問到篤， 就要問下，咦，你呢個拉麵有幾耐歷史啊？咦，係咪百年歷史㗎？咦，係應該點樣煮出嚟㗎？雖然我都知係秘密，但係你唔一定要講嘅。你可以係講一啲好簡單，哦，原來用豬骨加雞腳，然後煲出嚟嘅，譬如咁樣啦。然後可能，哦，原來用海鮮熬出嚟㗎，哇，咦，原來有鮑魚㗎， 哇，原來係用誒、呃、鮮蝦㗎，哦，原來你係要每一日朝頭早凌晨送貨入嚟。誒誒、然後就將嗰啲海鮮去熬製嘅，哇！咁就即係話每一日我都會食到最新鮮嘅海鮮味道嘅誒、呃、湯底啦。咁你會就見到哇，唔同地方或者唔同嘅店鋪佢都有咁嘅誒質感咯。咁誒、呃我覺得 有趣咧，就係、呢個拉麵街係可以一次過食好多唔同嘅拉麵。咁你變咗誒唔擔心或者 你冇做功課嘅時候，你都可以係誒、呃、試下唔同，或者你去到京都可以同一時間食到大阪拉麵、誒、博多拉麵、九州拉麵、北海道拉麵咁樣。咁我覺得幾有趣咯。除咗拉麵之外咧，我覺得誒仲、有一種咧就係、鐵板燒，係我覺得誒、有趣。 誒、因為原來鐵板燒係好西方、好西化，但係原來京都佢就會利用呢一種誒、技巧去煮一啲比較誒誒、變成佢哋嘅地道特色嘅嘢咯。咁譬如我都有去咗誒、一啲誒誒上樓嘅鋪頭，就可能係誒食呢一種嘅文化。咁佢呢一種文化有少少似韓國 嗰種，就係有一個誒、呃即係吸氣嘅誒、呃罩係嗰個罩呢上面，咁你嗰啲煙咪唔會攻到成間誒環境咯。咁然之後嗰個鐵板燒咧就係、有兩種，一種就係你自己自己自己做，一種就係師傅幫你做。咁我就係食過兩種，一種師傅幫我做，一種係我自己做。咁誒、呃、 當然師傅做嗰個味道唔同啲，因為佢會加好多，唔係加好多 sauces，係淨係加一種鹽。就反而佢又係要你食味道，就係、牛係咩咩牛係咩牛味咧？豬係乜嘢叫豬味咧？雞係咩叫雞味咧？即係佢其實就係要你誒好、簡單，乜都唔落嘅時候，淨係食嗰個味道。咁然後就會慢慢去燒啦。可能我自己燒嘅時候，我就會 誒喺台面嗰張菜誒嗰、個台上面有咩醬料，我咪會加入去，就因為唔使錢啊嘛，梗梗梗係落晒去啦。咁咁抵食啊嘛，咁你就會誒、呃好嗰味道就會豐富好多。咁所以就好唔同嘅，即係你會見到誒、呃就算講緊鐵板燒，你都會誒誒睇到有啲分別咯。咁誒、呃另外仲有一種咧，就係、好傳統嗰啲誒京料理啦。 咁京都料理咧就係、用佢哋嘅當地當季嘅食材，因為佢哋好着重季節，即係意思就話春天係要咩食春天嘅食材，夏天要食夏天嘅食材，秋天一定要食秋天嘅食材，即係佢哋係唔會話秋天要食秋誒、呃冬天嘅食材。即係佢哋要講季節性，所以佢話因為原來佢哋係講緊人咧係需要同嗰個季節係 linkage 嘅。 咁我哋原來夏天咪即係話我哋夏天咪會食西瓜嘅，冬天你唔會食到西瓜噶嘛，因為西瓜係夏天嘅食材嚟噶嘛。當然冬天可以食到西瓜，但係因為冬天本身已經係好寒涼嘅一個季節，你冇理由仲食寒涼嘅嘢噶嘛，應該要食誒、呃可能係熱嘅誒、呃食物，唔係話誒燒熱咗，而係嗰個食物本身係有 誒誒誒可能薑味重啲，譬如可能咁樣等你理解到，即係當我哋食嘅時候，咁嗰個身體裏面咪會誒、呃、製造緊嗰個平衡嘅狀態咯。咁佢哋嘅經料理咧就係講緊個平衡，咁就係用當季嘅食材，或者當天有啲咩食材，就會用嗰啲食材嚟去煮。咁誒、呃我記得試過就誒喺、一間 酒店裏面嘅食經料理啦。嗰間酒店就係誒誒誒 Hyatt。咁佢嗰個經料理咧係要係要之前好似打麥咁樣噶，把脈咁樣，知道你今日係欠缺咗啲咩，或者你身體裏邊，咦原來又有少少感冒喎。咁咧之後佢嗰個經料理咧就會配翻一啲食材，令到你平衡翻。 其實都好有養生嘅概念，好有養生啊！所以咧，你問咧，我覺得哇，原來食咁唔簡單嘅，即係平時我食咧真係冇要求，即係我淨係覺得肚餓咪食咯。但係對佢哋嚟講唔係咁簡單，而係你要平衡翻自己。好似我記得有一次咧，我係特登上咗一個嘅誒誒香港有名嘅一個廚師嘅一個養生 誒、呃餐，佢原來佢都係配合五行嘅，佢用五行嚟去計算你今日呢個食材係咪有五行喺裡面。咁我哋人原來人體係需要五行嘅，咁所以你如果食嗰個食材冇五行，其實即係話你今日係欠缺咗一種力量。咁所以咧，當我去理解嘅時候， 哇乜原來仲要加埋五行㗎？咁我覺得好複雜啊！即係當我去誒、呃 即係有機會誒、呃去自己即係煮餐飯嘅時候咧，其實好老實講，我只係會覺得要三分鐘搞掂，淨係醫肚餓嘅啫。但係對佢哋嚟講咧，原來係唔得㗎，因為原來人係需要有好多力量㗎。咁而呢一種力量先至可以補足你今日所需嘅需要嘛。咁所以哇，原來經料理係咁 簡咁唔簡單㗎。咁所以嗱，有機會真係一定一定一定要去試下我頭先所講嘅經料理啦、和果子啦、拉麵啦。好，下一次我哋瞓身旅行團再帶大家去瞓身旅遊。下次拜拜。拜拜。